etxe mandoka. E, e, Zer nahiako, itxi alamando. Ez bata ez bestianik, itxi mandoka. Astehuntan kan Charles Bidegainek itxasoko txoi batez sola eginen deiku biarritz deitzen dena. Eneko Bidegain aldiz kolaboratzaile beria kamalaueko gerla eta euskaldunak bien arteko lotua edo harremana erraiten ahalbalin bada. Eta Josu Martinezek gatzain ihesa dela eta egun hegatzetik ihes egin egun hegatzetik iganez ihesa isiatuko diala. Txumadoka! Hasgitin! Egun, Espainiako erregeden Filipe Seigerena borboitarra da. Frantziako erregen ondokua. Mila zazpiehun eta batian, Espainiako errege izentatuik izanen zen anjuko dukia, Versailles utzik Madrileat bus abiatu zen troinuaren hartzeko xedez. Beatiatia, Carlos Bigerena ordezkatu behar zian. Carlosunen koak itzala zabala zian. Ezen, be titulietan agertzen den bezala, Espainia, India, Sardenia, Sicilia, Herbere edo Holanda eta Euskaldunen errege behitzen gehi, Burgoña eta napleko duke. Bazian nun zer egin. La urtetan errege bilhakatuik, etzen txekulane aski zohi izan behekargien betetzeko, behama eta emaztia zien izan egiazko agintaiak. Ödipen kompleksa delakoa bazianez ez dakigu. Hatik argi dena da, Carlos B. Huni ohol bat joizeiola, simple delako hoietaik zela. Arazua odol nahaste eza. Podeia betidanik pode gozez dienek ben eskün hidiela eta Carlos Zunen adara familiaren beitan lilitu zen eta luzan frutiak balheu sortu Carlos bi Kasu. Beegoera mantala tristia zela eta hechizado edo sorgintia izengoitia emanik izan zeion buz txainku bali korpitzez sentoago zen, eitarzun batez hunkik hilabetiak igan behitzutian ezin hilez. Erregia pilda huntan zela eta, Frantzia eta Espanya tratuka hasi zien, bestiak beste, Gipuzkoa Frantziain esku emanez. Arte hortan, behordezko izanen zen anjuko dukia versaio utzik beraz, unguka ibili zen behatiakiaen heiotza nuiz izanen zen haidu aspera egotxi nahiz, baiuna agertu zen eta orduko korrida bat eta joan. Ikusi krudelkeiaz gue gizona greutuik batu zen. Gaurko zezenketak basakeia dohainak baizik espadia, puntuhetakuak uduiz sordei beitzien. Etzen aski ari-ari zezenaen pertika kalduz flake aztia eta etengabeko unguaden bidez leheregin aztia. Azken espata kaldia eman benolehen, zakur saldo bat lasatzen zen gaizo zezenaren erasotzea. Ez pentsa hatik gue jaun errege deia hain txentsibel zenik. Zen eta errege kargia hartu orduko, Frantziako erregiaren adostasunaekin, Espainula mintzaje bakots eta ofizial empuzatu behitzian eta tropak igorri uskal herrialat, han nafarai fidel batu zienen behar bezala hestea. Ordutik goiti izan Frantzian ara Espainian borbontarak zien errege. Lehen borbontara, Henri Laugeren zelaik, hots Nafarroako erregia. Beraz, logikak nahiluke luke Euskal Herria bilhakatu den Nafarroa izan dadin Frantziako eta Espainiako bu, eta ez kontraiua. Dona Martiri notxailaren emeretzian, Arbero ikastolaren aldeko bertso afaria. Euskal Herri oso antzira ezaguna, Zuzira metxar zaiuz gure txapelduna. Bertsolariak ametxar zaiuz eta kesuz mari irazu, Herriko gelan, zazpiterritatik goiti, izenen emaiteko deitu 06 jogoita bi, jogoita bederatzi, berrogoita zazpi, larrogoita zazpi zenbakirat. Gauz bat soilik nahi dut, etorri berriz mesede. Ez ahantz, Dona Martin, otxailaren emeretzian, bertso afaria. parlais Bidegain, du design Qui ceci Qui Charles Bidegain, egun eta be, biarritzea joan gutzak? Ba, ez, eren, uh, nahbaitet egin ezate hor edoten direla bernet aldean, edo hor dinak ben, edo ozti eta, ba, beldur niz, eren uh, hor sartuko dira kostaldean, baina behar bada dut lute, gero obez sartzia. <laughs> Hor, uh, anitzetan, animaletan, basa izetan, eta animaliar badu bere izena, edo duen ezaurarri baten bitartez, papor horri, horri, landaretan berdin, noiz horzen den, noiz den, eta jo batzutan ere leku baten izena eh, erabiltzen da. Hori ezaguna da, hemen zan pulinda egiten delaik, Pulinda ez dugu kasut egiten, baina indiatik etorzen delakotz. Mertxika berdin, mertxika fruta egiten da, persika. Pulinda, zer da, ez zumaitek indioia gara ditzen ba, dutena? Guk ah, poloia. Poloia, poloia bai. bai india biztana Ameri amerikar dira, baina indianuak dituen duten, amerikanuak, eta lezendian gara bai, ez dira... Bon. Orduan, eh, berdin hartu horrekin ikusiko dugu, dute, turtiako zera... Bon eta egun batez aipatu nuen behaz lambako jeluxare insekto baten izena zela, behaz lamba aipatzen da, lambarre, lambarrek daraz, eta egun aipatu nahi nuke, baina behin bezik ez duten zuen, eta ba omen da itxasuan ibiltzen den xori bat, detzen baitute miarriztarra. Oian, doni banen hor, banituen hor, arrantzaleak, zen indutenak, eta turrean zuten izena, nahi bat, beste nahi bat, eta maireztarra duzu sori bat. Eta errantzautan, frantzisez ez dati nola deitzen den. Kera ez datit. Baina badakit bretoinez nola deitzen den. Bretoinez hori deitzen dute le daden. Arrantzaleako errantzea, bretainak ez bazakila. Bai, eta hori, le daden, eta... Ni lobrokoa badati beste bat bada potiorroa beste bat, bada malakatza, bon, hek apopres bon, zer, den eta bon, badatilu. Eta daden, horrean, Sogi nuen eta behitu lagunak, bezala errakasle direnak Bretañan, eta, baba, ba, eta dio, bada daden mota bada le daden du, hori daden belza eta daden zeizer. Eta behar bada, hori litate le pufen, erdaraz, daitzen dena, baina inez seur. Hora, nitsi eratu dut, miarriztara zendako zen eta delein nako, delako errantzera. Ah, ha, miarriztara zer datit ote, behar bada, eranen dauzu dauza bat. Suri hola ez da bat ere on, eta barnean deus ez du, hutsa da, baina biziti totiak zen du, arro, arro da. Hora, ez datit, horren datit, deitu duten miarriztara zea, mi argistarak magnetik hutsik eta harro eta espazio hartzen. <laughs> Bo, nina ez berriztara. <laughs> Bo, biarriztar batek agian deituk egitik, salaketa baten egiteko. E, eh, Bretainarez, le daden. Le daden, le daden, bai. Hau norbait norbaite diakinen du, eh, Le grand dade, hortiko. <laughs> Beste zerbait. Miarriztarak, eh, dena dena polita, umorea hori berian badek eta eh, horako eh, gaizak Youtube à la mamie. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Otsainaren hogoian, itxasun, pintxo kabaret gaua. Musikari eta kantari. Maialen Alfajo, Mirentxuager eta Xabier Itzaina, Benoa Musiko, Amaia eta Paskalina ere, Peio Hospital. Antzerki, Kafoz Taldea. Eta Bertxolari, Madi Sarasua eta Batitz Kruzpeir. Aratzeko zazpietatik goiti, hor berean afaltzeko manera. Pintxo eta kafe edo tisana gormanta murtsatuz. Beraz, ongi etorri deneri, Pintxo kabaret gauerat, Otsailaren ogoian, itxasuko sanoki gelan, zazpietatik goiti. Arroka garai ikastola kantolaturik. Laurent txetxegoen goen egun hun uh, diska bat besa piano batekin. Ez eskaintza berrizi baten egitea oranuk. Ha? Ah, Nur baiti? Uh, Ados, Atos, Ez balio beste egalte egitea, hoi uh, hi eta hen arteko istoia privatu batuk? Ez, oso publikoa egin endiaten eskaintza. Azken egun horietan, segur askien egizan entzunduk uh, Euskal Iratietan, bai aterbetu zutiela, unan beste etorkin, eta gaitzeko mobilizazionia izan zela horren enguian eh, bai balean. Bai, eta bilarraien ekumitatuik izan dutza, geho? Voilà. Odean, eh, egia ni, eh, bon, atxarretik zinez eh, baigoriko izapezen errabakia zinez hausartatzen manian. Ez duk populer ez? Ez duk populer, eh, eh, voilà. Eta ez dakit uh, aizapeza badeneik olako deliberuen hartzeko. Eh, agian bere irritarregeregio esplikatzeko. Bon, jo entzunduken egizan, bon, astxarrian, eh. Lotsa. Ba, bai, lotsa, betiko historioak, eta ikusten duk zer mugimentu izan den, zer alkartarzuna jakutsik izan den, eta bada fier izaiteko nun baita. Bai, egun, egun horietan, sustut, eh, nune kanpotik jiten edo hori korro, eh, bai, kasik egiten ekoa. Voilà. Ordian, uh, ala, ordian pentsatu dian ene baitan? Eta jo, zean, zea, nun bait, ez e, e, e populist, ez pentsatzia, nula eta nik jabaki hau hartzen malin badut, eta herritarek zer. Ba, duk kontraioan, fain kontraio raitea, nik kontantzin hesten jat, eta hau eginen jat. Mm. Hoi, hoi, hoi, hoi koazio politikoa detzenek normalki. Bai, bon, egu errandiat uh, eh, aizapesa, egu ez dakit, agian konseilia ere uh, gibelian duk eta konselian hartuk izan den errabaki bat duk, eh? ez diat neore gutitu nahi, bena, wala, uh, ala ere, baigorin egin dena uh, txalogarria dela, dudaik gabe, eta, wala, pentsatzen, pentsatu zere berdin bada mundiuntan oitamak bat jente zinez uh, kunten diela eskal egin batzagiaz, ebe eskal zinez zakit, publizitate una den, edo, voilà, bedelen bada mundiuntan, e, eh, oitamar bat jente ius eh, elkidienak gure eskualde tipi untaik. Ez du kaleen bezala. Voilà, e, agian urte hortan, bon, ez dakit, gio nola gehiten den, batutuk ere jentikan uh, igitzen dienak, e? Eh? Euh, bai, zeak, eta bat edo bezbolekin igitzen dienak. Bai, omen ere. Mena horiek, euh, ez di balio, aipatzia, aipatz, nahiago diat, aipatu positiboak dien urratxoiek, eh, enetako erredugarriagoak behitia. Okei. Oke. Ordin, gure eskualkanta gintzan, badugu kantue bat uh, eskaintza uni lotia dena, oidugu zaldiboboen uh, eh, diskan, hor uh, basa jaun diska hortan, bazian kantoe bat Malika deitzen zena. Rikia, bai, bai, bai. Sato, Sato, Malika, eh? Voilà, zinez kantoe dera, Michel Dukok egintziana. Eta pentsatu nian eskaintza horrentako kantoea proposa zela. Beraz, eh, hor uh, Malika, doniu indartxu, itzak ederrak, eta nunbait e, doinu modernuak eta gure eh, eh, musika, eskual musika gintzatik hornarsik dia amini bat eskual dantzen doinu zunbait doinu urtan, zinez egerki emanik, ez Michel Ducot apartez badenik olakoen egiteko kapable denik, bena zinez untsa moldatuk da, beraz zebe, ala, baigorriak guzientako, zaldibobo taldiak emanik, basa jaun diskaetik hartuik, Malika. Eneko bidegain, eh, e, hiekin aipatuko diagu be garaian behikira uanoz, lehen gerla mundiala eta bermatuko hik eh, idatzi dian e, eh, libru botez, lehen gerla mundiala eta, nula zen? Euskal Herria, lehen gerla mundiala, lehen mundu gerra eta Euskal Herria. Nula lan hori lotu hintzen hasteko? Bueno, tesi bat egin nuen e, eskualduna estekariak nola landu zuen lehen mundu geha, edo lehen gerra mundiala, gerra mundia, obekienik ezagutzen den izen apena, e, tesi bat egin nuen, e, tesiaren helburua lehenik zen eskualdun astekaria ikertzearen e, estiloa eta bat, bon, garai bat hautatu behar e, nuen, te, gara interesgarria iruditu zitzaidan hori gure ikuspegitik, Euskal Herriko ikuspegitik e, aztertzeko, eta hortik e, gerla Euskal Herriko ikuspegitik e, aztertu dut pixkat. Ados, ordin, ez tegat, berbada, hasteko harra halgenezak geia zabalki hola, e, duk e, hogei geren mente hatsarre hortan eta hemeretzi geren mende finitze hortan, Europa zertan dugun, Erusia mugitzen ari duk, Austria eta Hungria ere ezongi, Imperio alde batetan badituk, turkoek ere badute berea, Horgituk, e, nola kolonialismo, garai bete-betean ere bai ez? Bai, e, bada batetik eh, garapen industriale eh, handi bat, e, munduko potentzia nagusia izaiteko lasterketa bat, ahmamendu lasterketa bat, Aipatu dituzu koloniak, bon, kolonia, koloniak baztiren, bereziki Inglaterrak, Belgikak, Frantziak, bazituen ere mugeienak Afrikan, eta Alemaniak guti eta Alemania bai Europan eh, potentzia ekonomiko handi bat zen, baina ez eh, kolonietan, kolonia guti zuen, eta bat zuen alako bekaiz, eh, bekaiz, bekaiz agertzen zen. E, aliantziak ere bat ziren, no? aliantzien joko bat, garatzen ari zena, beraz batetik austria Hungaria imperio zahar bat, Alemania imperio behia, elgarren lagun, gero e, eh, Egusia eta Frantzia elkajen lagun ere, Serbia eta Egusia elkajen lagun, az, mm, Inglaterra eta Frantzia elkajen lagun egin ziren aliatu aski berant, eta, eta Otomandar imperioa, Turkien, Turkiaren imperioa ere, Alemaniaren eh, eta Austri-Hungariaren eh, aliatua, beraz hor, bi, e, bi aliantza elkajen kontrakoak, eta bueno, diplomatikoki biziki garai e, minbera komplikatua. Ekonomikoki leia hori, e, ahamamentu lestarketa hori, eta gero zenbait gatazka erren egestoak ziren e, bereziki batetik e, e, Serbiak e, Austria-Hungariarekin zuen gatazka bat, e, Serbia bera Errusiaren aliatua zen, Alemaniak Frantziarekin zuen Alsazia eta Lorena eskualde inguruan eta bueno, bertze lugalde bertze zenbait gatazka. Emeretzi jemende bukaera da ere, nazionalismoen e, eh, iratza hartze, eh, kontzientzia hartze e, garai bat. Eta hor, e, Frantzian e, agertu zen, baina baita ere Alemanian eta bertze zenbait nazio bateko parte izaitearen irakaskuntza izan zen Europa guzian eta hor ere bazen nazionalismoen arteko talka bat. Mhm. Eta hor, koktel e, biziki lan jerosa, eta koktel hori e, noizbait e, lehertuko zen, eta lehertu zen mila behatzen udan. Mhm. Zer, nazionalismoaren sortze hoia ipatzen jalaik ez zertako e, beti izan dituk, eh, frantziako erreinu eta ez dakiat eh, angleterreko erreinu eta erreinuak eta lugaldea guti gora bera berdinak gelditu dituk, zer da erregetzatik errepublikalat pasatzea beste, ez dakiat, beste nola ganezak ez zedari, sento nazional bat eraiki betzeko beharra bat zea, do? Bueno, menturaz, bueno, denak ez ziren eh, republikak, eh? bai, E, Frantziaren kasuan ikuste dut e, eh, obekienek ezagutzen dugunak, eta hienik unkitzen gaituena, ondorioak izan baitzituen Euskal Herrian. E, Frantziako iraultza gertatu zelarik, bai, e, iraultza republika izan zen, eta hori, eta Frantzia ja, eredu jakobino bat, e, liberte, galite, fraternite, eta abar, eta Bueno, baina, mila sortziun, eta irurogoita Frantziak gerla bat galdu zuen e, Prusiako erresumaren kontra. Eta orduan, e, orduan ohartu ziren Frantzian, eh, egia ezan, e, eh, Frantziako iraultzan hartu ziren e, orientazio horiek e, Frantzia nazio bat egitearena, eta etzela errealitatean e, islatzen e, Frantziako lujaldean bizi zen jendea etzen frantsesa, gehienek etzakiten frantsesik, eh, etzen frantses nazioaren kontzientziarik, eh, kontzientzia hori etzen, eh, nahi, bai, bazen Parisen, bazen intelektualen, boterean, eta bazen benen egitak xumeak, eh, horreino eskolatu gabeak ziren, eta haien eh, zera zen beren eguneroko bizia, bizia, eh, e, beren laborantza eta eta ba orduan ez zuten beren egia baino urjunako ikusten orduan e, Frantziak e, 1871an erabaki zuen berzuela lehentasunetan ezagi bere mm, baitako bere lurraldearen baitako e, egita joiek frantses pilakatzea. Azkenean, hor ikusten da, e, Frantzia, eh, aski nazio, nazio eh, artifiziala dela. Mm, garatu zen Parisen eta hola, bere ere bere baitako, bere menpeko eremuan muan, eh, zen Frantzia oza, abstraktua zen eta, eta emeretzi garen finitzean, eta bereziki eskolaren bidez, ahmadaren bidez, iritartzearen bidez, jena edut egitipitatik eh, e, joiteko prozesoren bidez, eta hor kontaktu hasten da politikarekin, prentsaren bidez, eta bak, beraz, hor, hasi zen hasi zen garatzen edo hasi zen eh, garatzen ez hasi zen sortzen e, loratzen frantses nazio bat den kontzientzia hori. Mm-hmm. Beraz ez Ereiten hasi zitia. Ereiten, bai, ereiten. Eh, ara, iraul, frantziako iraultzan ere intzutela beran ez zuela hori fruiturik ekaji, landarerik ez zela eta 70 magean e, erein eta lujan landu zuten eta, bueno, azkenean, e, hola, e, sortu zen frantzes e, nazioaren e, kontzeptua. Itxu mandoka, itxu mandoka, Bo Bon, ordin tik tika eh, xaria, uh, irabete xaria paltu eh, behitzait, eh? eh? be, irugarren kantoi ez dik uh, nire eginen, iauk eginen duk. Odean, uh, aldiuntan, zer aipatzen da ikusi? Uh, aipatuko deat, nihurk ezagutzen estimat Michel Marteli. Zegitzenek? Italiano, italiano ez? E, izena bai, bena bea, bea, bea eta badik izen gaintiko bat anglesez sweet miki, e, eh, miki estia, edo bestelan tetkale. Hau jazz musika egiten dik ez? ez bat, e, honek egiten dik, karaibetako musika, eta badik berezitak zuen bat, bo, tetkale erena edik, bu, bu edo, edo bilhoi gabe dena. Kasko pele kasko pele, kasko pele bai. Eta badik berezitazun bat gizon horrek. Asma ezakia zer den? Uh, zer berezitazun bat? Bon, kasko pelatia dela badakigu, ez dela italiakoa bena haitikoa, uh, ez daki surfa egiten dik. Ez, lehendakaiduk. Haitiko lehendakaiaduk. Gaizoa haide gaitzaz, eta baduk bordel bat ementu untan eh, haitin. Ba, hemen ez dukin kiet, eh, hau. Horritzen bai. iz, eh, lurika izan zela, hai, pasen zian, haitian, hua, haiti han, eta, na, munduko guzia, eh, eta deuze de, de, eh, fini, uh, ez du gehiago deusentzun eta iduiala gaizak ez diela obetuan. Ez, hoi, uh, refugiekin, neskatila gazte hain argazkia gertu zelaik, ah, oh, besuk zabaltu, harditzagune eh, humila, yeah. boste humila, bakoetxak, nirok ez dik nahi. Zue, yeah. Danamarkin juntarzunak elkitzen tietzak, ez dekat nun hau eta beste. Eta, eta segitzen da hiltzen beti Greziako kostalde hortan, eta fini. Homen ez eta entzuten ean, nunbait, zekan batetan, han Grecian humanitarioek ez die aski plastik zaku hilen ezarteko. Gaizoa, egoriko ditugu, batugu hemen. Hala. Bon. Eta, eta eta finitzen, bai, bai, pute gaizok. Bon, haitin bordela duk, bena bon, oa prezident dukan. Bai, bimile eta jamekaz geoz prezident lehenago musicientzia, Musicien kreola, musicien, eta ez dakit ze, heltu duk, eh, zea, eh, Ronald Reagan aktore eta lehendaka izan zen bezala, hau eta eh, lehendakar hitzalat, egun hoietan utziko dik, eta utziko dik lehendakar eh, bordela ezagri dik eta kaka neusentik. Hala, eta, eta oai, gainera, oai, hebe bezala, hane ihantiak batuk, etordian eh, behala usten dira kargia eta eta ihanteiak diela, kantoe bat egindik, deitzen dena ban ba al bananan nan. Erra nahi dina, manjela banan. <laughs> Hala, kertan dek. Eh, eh, aipatzen nian, musika komerziala, mena, kantoe horrek ez dik urin uh, eh, hunik ez. E, e, Nunbait, be behafeak suitzen tikor, be afeak suitzen zen, prefosta lehen dakai, gaixo, herrialde pobre hoietako hanitxetan bezala, korruptzio ikaragarria izan du, haue bustik, eta ez dakiat zer, eta kanto horren bidez, jan ezazie banana, hitzoiekin, eh, arrapostu emaiten dik eh, behatak azaler. Hala. Hala, zer den. Eta gero, eluke, gero zentako ez dezakete eh, egin eta eh, eh, lehendakai gehiek frantsegeke kanto bat hor ikus ikusnion, ez dakiat rege kantatzen zarkozi, e, trabaile plus, pur gaine, moin, edo balako zerbait, eta... Beren mesien igan hasteko, koa, hotx? Bala, badimperikita, beti bere izakontatzen dikit, eta badakia, ez diela, hitz itxikitzen, plazea miniba pu eman dezelak kantoen bidez, Besteik ez piti egiten, bardin. Arrazoin bai, bai, duk, arrazoin duk. Bon, bena goguetatzeko duk, ni berdin hasiko niz itzak idazten, eta goi horriko François Hollande edo. Bai, bai, bai, bai, bardin, bai, bardin, bardin. Ego, hike, abiatu hintzen kuntzuru ekin, egin saldihuna eh, haitatu, bena berbada lehen dakai abiatuko dienekin, helduko, hizu bai. Zendako ez saldihuna. Zer dakik berdin egumatez kuntzulu duk Euskal Herriko Republikan lehen presidenta? posibla duk. Egia duk uh, mintzon izara deuze jakin gabe. Parka kontzulu, eta hie bai laurentz. No, no, ez dakala dekona. Ez, bon, ez da dekonatuko zen. Alta, uh, e, niko kertantzian bezala, dekonatu behar da. Bon, hori merda egin alez tagin behar. Be, oiduk du da e, galto filosofikoa. Ados, bon, arte juntan entzunen diagu ba al bananan nan. Eman emaile tahitiko lehendakaia Michel Martelin. Bon, eskerik anitz, Dominika, eta dagun astila atordin? Eh, be, kumitatzen malimanaik, kantu haitien egiteko, gogoen ezin enduk laurentz. Kantu haitia haititik. Hoidek. Bon, edan dezagun gogotik, irrolegiko arnotik. Hoidea. Hoidea. Sabaré. bederatzigarren ikastolarro jakiolan azparnen, otxailaren emezortzian ostegunez, atxeko sortziontan. Legamoner domenik eta furio taldeak. Otxailaren emezortzian ikastolarrok. Arberoa eta baigura ikastolek antolaturik. Miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Patioan bueltaka bere zeldaran zaltxatu ditu begiak. Sabai leio txipi baten azpian dagoela ohartu da. Urzoak sartu eta atera dabiltza handik. Kartzelako usategia dirudi. Ez dago sobera denbora galtzerik. Berriz modulu zaldatu aurretik, zeldako sabaitik teilatura iristea lortu behar du. Handik, kabre elektrikoak baliatuz, garitara eta garitetik askatasunera. Aski komeria izan du sabaira igotzeko. Zeldek altura izuarria daukate granadan. Oea eskailera moduan erabili eta takilaaren gainean jarrita osatu du bere andamio partikularra gatzak. Eta ala eta guztiz, doi-doi iristen da goraino. Eskuak luzatuta asidalanean, ganibeta suitzar bateko tres nagusiak erabiliz. Laster hasi dira teila koloreko zatiak erortzen. Ez da uste bezain gogorra, samur egin du zulo txiki bat. Piske batean segitu ondotik, egindako zuloa tapatu du. Ez du bere ala nahi, bi egun barne aita datorrelako bisitan eta ikusteko goko handia daukalako. Aita bere anaiarekin etorri da, tio Pedrorekin. Pozik egon dira hiruak hizketan. Semea ikusten duen aldi bakoitza, beste handi bat da Santos sagardu irentzat. Iesaldia ondo ateratzen baldi bada, auskalo noiz ikusiko duten berriz elgar. Gatzarentzat, gogorra da bere asmoak isilpean gordetzea, daukaten konfiantza harremanarekin. Bisita osoan, barne indar guziarekin behiratu dio aitari. Haren irudia, bihotzean, atxiki, nahi balu bezala. Bihar saiatuko da ateratzen. Zeldan bueltaka, gauean errekuentoa egingo duen kartzeleroa nor izango den pentsatzen du. Nahi luke mezkino izatea. Euskaldunek errera dela mantxatik ezagutzen duten kabroi bat. Horrela, ies egitea lortzen baldin badu, zigortu egingo dute. Aurretik egindako zuloa destapatuta lanariekin dio. Sabai gainean dagoen burdinazko egitura askatu behar du orain. Gelako maila formikazkoa izan arren, burdinazko egiturak eusten dio eta egitura hori palanka moduan erabilita hasi da sabaiko burdinazko soldadura askatzen, indarrez. Azantza handia ateratzen du. Ondoko zelako gazteek, zertan dabilen sumatu behar dute seguru. Isilik geratu dira ala ere azkenean burua sartzeko moduko zuloa egin du, justu justu alere. Hain justu, non belarritakoa galdu duen bertatik pasatzean, baina lortu du eta goiko ganerra ikusten du jadanik. Denetik amildu da, sabaitik. Igeltzua, adreilu zatiak, ondakinak, oeak amortiguatu egiten du bertara erortzen dena, baina gainontzekoak azantza handia egiten du, ondoko zeldako gazteen intzak entzuten ditu. Eldu da gatza karzelako usategira. Kabre elektrikoak moztu eta txirikordatu ditu, albezain helduleku sendoa egiteko. Burdinezko gako handi bat eta kablearekin abe batean lotu du. Bertatik tiraka ari da, bere pisuari eusten dion probatzeko. Ez da inolaz ere askatzen. Dena prestatuta utzirik, zeldara jaitsi da berriro ez du gauean atera nahi zer gerta ere. Ordu hobea iruditzen zaio goizeko zazpiak, gero karrikan jendearekin nahasteko. Mila bederatzireun da larago eta mairuko urte hontan, eguraldi grisarekin sortu da martxoaren seia granadako espetxe gaineko zeruan. Bereziegan, dutxa bat hartu dugatzak, eta ondoren kolore ezberdineko bitxandal jantzi ditu bata bestearen gainetik. Horrela, norbaitek karrikan ikusiko balu, geruza bat kendu eta ezingo dute arropagatik ezagutu. Igo da, sabaira. Gakoa eta ari lotutako kablea hartu eta teilatura atera da. Zirimiria dabil eta aizea. Teilatuan aurrera, ozta-ozta lortu du bi guardia zibilek ez igustea. Eta azkenean, jaurtidu gakoa garitaren arantzadun alamrera, eta bertan lotuta gelditu da. Errezintoa, bastimentuaren eta esiaren arteko tartea, teilatutik bost metrora dauka guztira, baina garita, barrurantz dagoenez, iru metroko saltoa egin behar du. Iru metro askatasunerako, segundu batzuetako kontua. Kableari, alik eta motzen heldu eta ordoagatza indarguziekin. Baina bere pisuari eusterakoan, utxe egin dio kableak. Erortzen ari da, abiadura bizian beherantz doa gorputza, lurraren kontra amildu da, sei metrotik. Izugarrizko astindua hartu du, uste du bihotza atera behar zaiola, falta du airea, ez du indarrik altxatzeko. Elbarri geldituko dela pentsatzen zaio brutik eta pausoak entzuten ditu bi guardia zibil hurbildu dira. Haietako batek burura apuntatzen dio pistolarekin. Gatza ezin da mugitu. Lurretik pistolaren katua noiz sakatu itxaroten du. Ean orden galdetzen diote. Ez urrapurtuen mina senditzen du jadanik. Kartzeleroak heldu dira segidan eta guardia zibilen galderei erantzuten diete. Ez uno de esos diote zerri alakoek hankak apurtuta edukiarren, oine zibiltzera behartzen dute. Egurra, jipoi ederra bildu du gatzak, kartzeleroek ospitalera eraman aitzin. Zornotzako bere dendan lanean ari zen Begoña moja, gatzaren ama. Bezero bat etorri zaio, entzundo zu irratia, sauretuta daukie semie dena bertan berautzi eta aeroportura taksi bat hartu dute gurasoek korrika. Ateratzen zen lehen dabiziko egazkinean igo dira malagaraino eta handik nola edoala granadaraino eltzea lortu dute. Espetxean, kartzelero batzuek diote gatza bertan dagoela eta beste batzuek ezetz. Begoina moja ez dago txantxetarako eta ez du etxi zuzendaria ikusi arte. Honek, karabantxeleko ospitale penitentziarora eraman dutela semea. Madrilera. Ziztu bizian berriz ere atzera Madrilera, beste laureun kilometro luze. Hospitalera heldu dira azkenean eta kartzeleroek ez diete pasatzen utzi. Ama orduan harri baten gainean plantatu da. Enai zemendik mugituko semea ikusi arte, bos minutu bada ere. Nagusiekin kontsultatu ondotik, kartzeleroa itzuli da. Lo ditxo, senyora, 5 minutos eta pasatzen utzi diote. Semea bost minutu ikusita hartu du etxera bueltatzeko bidea. Martxoaren seia betiko geldituta markatuta gatzaren bihotzeko egutegian. Emeki emeki zauriak itxi eta ezurrak osatu zaizkio, baina bigarrenez jaiotzeko puntuan egonda eta hiltzeko arriskoan ere bai, martxoaren seian. Ez dira ez bata ez bestea gertatu baina epaitu eta erredentzio guziak kendu dizkiote. Martxoaren seira artekoak eta hortik aurrenakoak. Eta hala osorik bete behar izan du kartzela zigorra. Hogeita amaika urte. Europan kartzelan denbora gehien egin duen presoa izanik atera da azkenean bimila eta amaika urtean. Martxoaren seiak egun berezia izaten segituko du urtero Josemari sagardui gatzaretzat. Bizitza aldatuko dion eguna ez du dudarik. Eta bai, atzerapen pixka batekin, baina ala gertatuko da. Urte batzuk beranduago, bere alaba jaioko da, noiz eta martxoaren seian, goiztiri. Eta haren bidez, kartzelatik iesegitea lortuko du gatzak, pixka bat baino ezpada ere. una zertan nurhentzen den aste hontako itxu eskerrak Charles Bidegain, Eneko Bidegain, Josu Martinez eta ahantzegabe laurentz egin zaikura be kantu komenduen egitea. Hene aldo, beste behin bat arte atxatxa eta izanuntza.